toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma toma maldito, toma, toma, toma, gostoso, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma toma na cara, toma, toma, toma, toma, eu toma toma Toma tapa na cara, toma tapa na cara toma tapa na cara, tom, toma tapa na cara, vem fazendo a posição, ah, é poucas palavras, vem fazendo a posição, ah, é poucas palavras. Toma tapa, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, vem fazendo a posição, é poucas palavras, vem fazendo a posição, é poucas palavras. Olha como você tá, hein? Tá ruim, hein? Os meninos é ruim, é poucas palavras. TH é ruim, é poucas palavras. Toma tapa, toma, toma, toma tapa na cara. Toma tapa na cara, toma tapa na cara. Toma tapa na cara, toma tapa. Tá na cara. Vem fazendo a posição, é poucas palavras. Vem fazendo a posição, é poucas palavras. Toma, toma. Ela ama tomar na cara, TH. Toma, toma. Ela ama tomar. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma mano. Os meninos é ruim, é poucas palavras. Os favela é ruim, é poucas palavras. Toma toma, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, vem fazendo a posição, é poucas palavras, vem fazendo a posição, é poucas palavras. Ai ai ai amor, me dá água, essa é mais uma do DJ DH, tá? bombo, Deus me livre, socorro. Toma, toma,

Quero apanhar na cara. Toma, toma, toma. Eu amo, hein? Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, tom, toma tapa na cara. Vem fazendo a posição, ah, é poucas palavras. Vem fazendo a posição, ah, é poucas palavras.